الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد واجنا براتشو بوشتواني سيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kao što znate, srijeda već postala naš stalni termin nakon jacije namaza. Družimo se sa knjigom Rijadu Salihin imama Nevevi Rahmetullahi Aleyhi jednom beričetli, blagoslovljenom knjigom u kojoj imam Ennevevi Rahmetullahi Alehi pokušao da sakupi iz šest priznatih zbirki hadisa Buharije muslima i četiri sunena hadise koji su čovjeku potrebni u svakodnevnom životu. Zaista jedna blagoslovljena knjiga koja je prevođena na mnoge jezika i smatra se jednom od najrasprostranjenijih knjiga e, u islamskom svijetu nakon Kur'ana. <clears throat> Večeras po knjizi koju smo dosta puta pokazivali, znači e, počinjemo na 148. stranici u poglavlju Međusobno poštivanje i uvažavanje muslimana. Jedno izuzetno interesantno poglavlje. Interesantna je knjiga kompletna. E, rekli smo da je e, knjiga sačinjena od kuranskih ajeta i hadisa Božih poslanika, alaihi salatu wasalam. Imam Ennevevi, rahmetullahi alaihi, hajde da kažemo, slijeduju jednu ruku imama Buhariju e, u načinu pisanja ove knjige, pa je na početku svakog poglavlja stavljao nekoliko samo ajeta, jedan, dva ili tri ajeta o određenoj tematici, a nakon toga bi citirao desetine hadisa o određenoj temi. <clears throat> Mi se večeras družimo s jednom veoma, veoma interesantnom, lijepom temom e, koja govori o međuljudskim odnosima, pogotovo, pogotovo govori o blagosti i pravima muslimana jednih prema drugima što je svakako danas e, kada bi uzeli u jednom širom, smislu, kada je u pitanju islamski svijet, kada je u pitanju ubijanje, kada su u pitanju ratovi, kada je u pitanju zavidluk među muslimanima, e, netrepeljivost, prozivanje, gibet, nemine, nemimet i mnoge druge stvari. Znači ova nam je tema i kako svima, svima potrebna. <clears throat> Imam nebevi Rahmetullahi Alihi počinje E, ovo poglavlje sa ajetom iz sure Hajj 32. ajet Zalike wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al Eto tako pa ko poštuje Allahove propise znake čestita srca. Onaj ko poštuje Allahove subhanahu wa ta'ala propise i njegove granice, to je pokazatelj čistoće njegovog srca <clears throat> i da je to srce čestito i moralno. E, nakon toga Imam Nevi citirao je kuranski ajti sure Hijr 88. وَحْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ A prema vjernicima budi blag smjernice od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu poslaniku, a nakon toga svima nama između nas da se obhodimo na način blag i lijep. Nakon toga Imam Nevi citira ajet iz sure El-Maide 32. ajet وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا Ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga ili onoga ko na zemlji nered ne čini, on kao da je sve ljude poubijao. A ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je sve svim ljudima život sačuvao. Znači vidimo ovaj kuranski ajet da postiče e, muslimane na međusobnu pažnju, E, E, koliko je svijet život, koliko je svijet život u islamu, do te mjere da uzvišeni Allah Želšanu kaže onaj ko ubije jednog insana bespravno, kao da je poubijao sve ljude. A s druge strane, isto tako, onaj ko sačuva jedan ljudski život, kao da je sačuvao e, sve ljudske živote. <clears throat> Nakon toga imam Nevevi onako po njegovom običaju počinje da citira hadise. Ovo je jedno malo duže poglavlje. Večeras imamo i odgovore na nekih e, dvadesetak vaših pitanja, tako da nećemo se mnogo zadržavati na hadisima. Znači pokušat ćemo samo da ih citiramo i jednostavno da pojasnimo e, kratko i rezimiramo njihovo značenje. Prvi hadis 222. hadis od Ebu Musa Elešara radijallahu ta'ala anhu da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao vjernik je vjerniku poput građevine čiji se dijelovi međusobno podupiru. Pa je Allah poslanik ali salatu selam isprepleo svoje prste. Allah poslanik poredujući muslimane naveo je primjer muslimana da su oni primjer jedne građevine. Vidjeli ste kada čovjek želi da gradi, rećemo zgradu, želi da gradi E, kuću koja ima više spratova, pa i da nema više spratova, znači dijelovi kuće se naginju jedni na drugi. Vidjeli smo, krov ne može sam stajati, zidovi ne mogu stajati sami, mora da bude temelj i tako dalje. Pa je Allah poslanik ali se u uporedio muslimane u znači, njihovom međusobnom kotu suživotu, ljubavi, respektu, da se oni jedni na drugi naslanjaju. Tako da vjernik bi trebao u životu da takav bude i da drugi vjernici budu prema njemu takvi da se jedni na drugi oslanjaju. U kriznim momentima vjernik bi čovjek trebao da se osloni na vjernike, a isto tako vjernici kada dođu teška vremena trebali bi da se jedni na drugi oslanjaju. <clears throat> U drugom hadisu, u 223. hadisu od debu Musa i Lešari radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao jedan interesantan hadis u to vrijeme u to vrijeme e, ljudi su raspolagali, kada je u pitanju oružje, imali su svoja koplja i strijele. Pazite koliko Allah poslanik ali se letu pažnje posvećivao muslimanu, njegovom životu, njegovom tijelu, tome da ne bude uvrijeđen, da ne bude oštećen, da Allah poslanik preporučio kada čovjek E, prolazi kroz neki skup muslimana, kad prolazi kroz džamiju, a naoružan je, nosi koplje, Allah poslanik je preporučio da čovjek na vrh koplja, znači gdje je željez, da stavi svoju ruku i da tako čuva i drži dok prođe kroz muslimane kako nekoga ne bi, hajde da kažemo, povrijedio i kako nekoga ne bi oštetio. Pogledajte koliko islam savršen, koliko islam lijep, da preporučuje, znači na jedna jednostavna oružja, zamislite koliko je to danas mnogo prioritetnije, znači u, mjestima kada je mnogo okupljanja muslimana, kada postoji razno razni drugi načini mogućnosti da se e, dovede ljudski život u pitanje, Allahu poslanik tada preporučuje da se na željez od koplja stavi ruka kako tim željezom ne bi nikoga povrijedili. Kaže Allahu poslanik ali se ratu tko ko bude prolazio kroz džamiju ili pijacu noseći strijele, neka ih dobro pričuva ili neka svojom rukom prikrije njihov oštri vrh da ne bi ozlijedio nekog muslimana. Hadis je kod imama Buhari i muslima. Znači, pogledajte koliko pažnje Allahoposlanik poslanik posvećuje ljudskom životu, koliko posvećuje među ljudskim odnosima. Primjer radi da čovjek prolazi kroz džamiju ili kroz pijacu, zapne svojim kopljetom za nekoga, povrijedi ga, to će sigurno dovesti do čega? Do razmjerica, dovešće do svađe, dovešće do mržnje. Allaho poslanik unaprijed preporučuje kao preventivu da se čuva to koplje kako ne daj Bože ne bi nikoga povrijedili. Nakon toga od Nu'ana ibn Bešira radijallahu ta'ala anhu u 224. hadisu kojeg nam bilježi Buharija i Muslim stoji da je Allah poslanik kazao vjernici su u međusobnoj ljubavi, samilosti i saosjećajnosti poput jednog tijela. Kada, jedan njegov organ oboli, svi ostali organi odazovu mu se i pridruži se nesanicom i groznicom. U ovom sad hadisu Allah poslanik ali se letu muslimane i njihovo društvo poredi sa jednim ljudskim tijelom. Ali pogledajte ovdje interesantno, kaže Allah vjernici su u međusobnoj ljubavi, samilosti i saosjećajnosti. Pa su ovo svojstva koja krasi muslimansko društvo u međusobnoj ljubavi. Insan koji ne voli ljude koji ga okružuju, zavidan je ljudima, e, preziri takve ljude, treba da se preispita, da počne od samoga sebe šta je sa njim. Jer Allah poslanik kaže primjer muslimana u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti saosjećajnosti. Musliman treba da se saosjeća, imamo komšiju, preselila mu je majka ili otac ili je imao neku nezgodu tjelesnu ili u ekonomiji i tako dalje. Treba svojstvo je od muslimana prema muslimanima drugim da se suosjeća sa njihovim musibetima, s druge strane da se raduje onda kada se oni raduju. Nažalost moramo prihvatiti činjenicu da živimo u vremenu eh, kada eh, ta trka za dunjalukom toliko nas je odvela e, jedne od drugih da ljudi ne imaju vremena da se raduju kada njegov vrat musliman postigne neki dobar uspjeh, a s druge strane i naša srca su prepuna, prepuna zavisti. Pa Allah poslanik alaih salatu wasalam navodi primjer u ovom hadisu muslimansko društvo da je to primjer jednog tijela, ljudsko tijelo pa kaže Allah poslanik, kada oboli jedan organ, ostali organi se odazivaju nesanicom i temperaturom. Pa primjer radi vi možete desiti se čovjek se udari u nogu, posjeće prst ili mu se zagnjuje prst ili ima, ili ima operativni zahvat na nozi, ali ima temperaturu na glavi. Glava se suosjeća sa nogom. Pa na taj način Allahu poslanik se salatu selam slikovito pojašnjava da bi muslimani međusobno trebali da takvi budu samilosni, puni ljubavi, da budu poput jednog tijela. Ako se jednom dijelu tijela, makar bio daleko, pogledajte kada čovjek pruži ruku, njegova ruka je kažemo daleko od srca, daleko od glavi, ali se glava suosjeća. Tako da i mi danas znači trebali bi da se povodimo za ovim hadisom i da živimo na takav način. Nakon toga, Hadis 225. od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu koji bilježi Buharije Muslim, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam poljubio jedne prilike Hasana, svoga unuka sina Alinog radijallahu ta'ala anhu. Kod njega je bio Akra ibn Habis, jedan ashab koji se zvao Akra ibn Habis. Vidio je da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam poljubio svoga unuka pa kaže ja imam desetoro djeci i nikada ni jedno nisam poljubio. Pogledajte kako nekada ljudi mogu biti znači bez emocija. Čovjek ima desetoro djeci i nikada nije ni jedno svoje dijete poljubio. Čak šta više, čudi se što Boži poslanik ali salatu selam ljubi svoje unuke. Pa kaže Allah poslanik ali salatu selam ko nije milostiv, ni njemu milost neće biti ukazana. To je jedan hadis, drugi hadis nam je sličan hadis, pa ćemo ih zajedno iskomentarisati, da su došli neki beduini. Kad se kaže u arapskom jeziku beduini, to se misli na ljude koji ne žive u civiliziranim e, mjestima, već žive znači jednostavno e, po pustinji i većinom se bave stočarstvom. Pa su oni došli kod Božih poslanika, ali se letu i upitali, zar vi ljubite svoju djecu? Oni opet vidjeli poslanika, se salatu wasalam, a kako i ne bi vidjeli Allahu poslanik, Allah Žešanu kaže وَمَا illa إِلَّا رَحْمَةً alamin, A mi te nismo poslali osim kao milost svjetovima. Milostiv, samilostan, volio je svoje unuke, volio je svoju djecu, volio je i ostalu djecu. Pa i Boži poslanik ljubio, mazio, pa kažu zar vi ljubite svoju djecu? Pa kaže Allahu poslanik da, a oni rekoši ali mi tako nam Allaha ne ljubimo. Toliko su ti znači, pustinjaci bili neemotivni da su mogli imati desetero djeci i da jedno dijete nikad u životu ne poljubi. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, šta ja mogu kada je Allah iz vaših srca odstranio milost. U prijetodnom hadisu kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ko nije milostiv, njemu milost neće biti ukazana. A ovdje kaže šta vam ja mogu ako je Allah iz vaših srca odstranio milost. Pa je svojstveno mu'minu, vjerniku, da u njegovom srcu ima milosti, samilosti, da voli svoju djecu, svoju suprugu, da voli muslimane, da je samilostan. Kada vidi dijete, bez obzira da li to bilo vjerničko dijete, da li bilo nevjerničko dijete, da li to bilo komšijsko dijete, da je samilostan prema tom djetetu, zato Boži poslanik kaže šta ja vama mogu kada je to pokazatelj to što vi svoju djecu nikad niste poljubili, to je pokazatelj da u vašim srcima nema ljubavi. Srce Božih poslanika, ali se letu bilo je prepuno ljubavi prema cijelom čovječanstvu, prema njegovoj djeci i prema njegovoj unučadi. <clears throat> Nakon toga hadis od Džabira radijallahu ta'ala koji bileži Buharija i Muslim da je Allah poslanik ali salatu wasalam kazao Allah neće ukazati milost onome ko nije milostiv prema ljudima. Men la jerhamu nase la jerhamuhu Allah. Ko nije milostiv prema ljudima. Ovdje nije rečeno ko nije milostiv prema vjernicima. Čak je ovaj znači, hadis sveobuhvatniji. Allah najbolje zna, možda ga je zato imam Ennevevi i citirao, jer su ova dva prethodna hadisa vezana za muslimane događa se razgovor između Božije poslanika i ashaba. Pa nam je nakon toga Imam Nevevi citirao jedan općenit hadis. Onaj ko nije milostiv prema ljudima generalno, prema svim ljudima, i vjernicima i nevjernicima. Nažalost, velik broj ljudi neispravno razumije vjeru, pa nisu svjesni činjenici da u našoj vjeri je dopušteno i pohvalno da čovjek bude milostiv i da čini dobročinstvo ljudima nevjernicima. Ako imamo čovjeka koji je komšija, a nije musliman, Nama je preporučeno povalno, da mu činimo dobročinstvo, da budemo milostivi prema njemu. Ako ga zadesi neki musibet, neko iskušenje, bolest, da ga obiđemo. Kao što je činio Allah poslanik ali se letu obišao i svoga Amidžu na smrtnoj posteli, kao što je zabilježio imam Buharija. Onog židovskog dječaka kada je bio na smrtnoj posteli, Božji poslanik, kao predsjednik državi, kao otac, kao kadija, kao glavni imam, imao je vremena da ode i da posjeti židovskog dječaka kojim su nastupile smrtne muke. Pa znači ovaj hadis je općeg karaktera. Insan ako e, nađi da njegovo srce nije milostivo, onda dobro treba da se preispita ako čovjek na sve ljude koji ga okružuju, i vjernike, i nevjernike, i komšije, ako ima zavidnosti, ako ima mržnje, čovjek bi trebao da se preispita. jer Boži poslanik kaže Allah se neće smilovati onome ko nije milostiv prema ljudima. <clears throat> Nakon toga Allah poslanik ali salatu selam u nekim hadisima e, pojašnjava praktično kako, kako izgleda milost, kako je ta milost široka i obuhvata mnoga, mnoga pitanja u životu. Pa jedan od tih hadisa jeste hadis 228. od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik alaih salatu kazao <clears throat> kada neko od vas predvodi ljude u namazu Neko predvodi ljude u namazu. Namaz je jedno od najboljih dijela u islamu. Ali vidjet ćemo da i u namazu dolazi do izražaja među muslimanska milost i samilost. Pa kaže Allah poslanik salatu wasalam, kada neko od vas predvodi ljude u namazu, neka skrati i bude umjeren. Jer među vama ima slabih i bolesnih i starih. A kada klanja sam, neka oduli koliko hoće. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Allah poslanik alaih salatu wasalam, Imamo hadis vjerodostojan u Buhari i Muslimu da e, e Muaz Džebel znao je klanjati se Božim poslanikom jaciju. Nakon toga bi odlazio u Kuba, jedno mjesto, znači Eh, u današnje vrijeme možemo kazati predgrađe Medini, pa bi odlazio i ljudima u svom plemenu on bi klanjao jaciju. A ljudi u Kubau su poznati i danas dan da se bavi stočarstvom, da se balje, bave poljoprivredom. Muaz ibn Džebel klanja kod Božijeg poslanika, napuni svoje eh, baterije imana, sluša kirajet Božijeg poslanika i dođe i predvodi narod u svom mjestu u namazu i počne učiti Bekaru. Bekara ima 50 stranica. Treba sigurno čovjeku ko vješto i dobro uči da prouči Bekaru za sahat vremena. Pa jedne prilike, kao što je došlo u Buhari i Muslimu, Muaz ibn Džebel počeo da klanja jaciju namaz sa Bekarom. Pa jedan čovjek koji se u toku dana umorio od poljoprivrednih obaveza, kada je Muaz počeo učiti bekaru, on je znao da će ta bekara sva otići na dva rekiata ili na jednom rekiatu, pa se ovaj čovjek odvojio, klanjao sam i otišao kući. Pa je Muaz čak i uvrijedio ovog čovjeka kao on je se odvojio zato što ima u njemu licemjerstva. Pa je čovjek otišao, požalio se Božijem poslaniku, kaže Allah poslaniće, mi u toku dana imamo obaveze, imamo posao, on dođe, i počne da nam dugo uči. Pa je Boži poslanik se naljutio, naljutio, kaže prenosio sadisa kao što se nikada prije naljutio. Pa kaže, zovnu je Muaza, kaže, efetanun ente ja Muaz. O Muaze, zar ti ljude stavljaš na kušnju? Zašto, kaže, nisi učio sa sebi hisme rabbike l'a'la, hel etake hadithu Zašto, kaže, nisi učio kraće sure? Spomenuo je Boži poslanik Muaz ibn Džebel nekoliko sura. ni jedna od tih sura ne prelazi strancu u Kur'anu a stranca u Koranu na namaz se može proučiti za dvije ili tri minute. Pa i u ovom hadisu, znači, Allah poslanik ali se letu selam preporučuje imamu da ako klanja ljudima, predvodi ljude u najboljem ibadetu koji muslimani mogu učiniti. Namazu u džematu kaže neka bude umjeren. Svakako ne znači treba da klanja prebrzo, da ljudi ne mogu da ga stignu, ne. Da bude umjeren, da ljudi stignu na ruku, da tri puta kažu zikr, na seždi da kažu zikr, da prouči i tako dalje. Ali s druge strane da ne oduživa. Zašto? Zato što ima ljudi koji su bolesni, koji su stariji, koji imaju neke potrebe i tako dalje. Ali kaže Allah a kada klanjate sami, onda odužite koliko vi možete izdržati. Nakon toga, dolazi nam hadis <clears throat> od Aisha radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam činjenje određenih dijela iako ih je volio da čini ta djela iz straha da ga ljudi ne počnu ustrano prakticirati pa da im se to propiše kao stroga obaveza. Pogledajte milosti Allahu poslanika. Bilo određenih dijela koja voli Boži poslanik ali selam. Ali on izbjegava učiniti ta dobra djela kako ga ljudi ne bi vidjeli. Pa ljudi počnu to prakticirati pa im možda to djelo bude i naređeno. A pogledajte ovaj hadis i prethodni hadis hadisi. Cijelo vrijeme mi govorimo o međusobnoj milosti i uvažavanju muslimana. Pa je milost Božijeg poslanika ogledala se i kroz to da je Božiji poslanik nekada imao djela koja voli ali ih je ostavljao, nije htio da čini, jer bi ljudi kada bi vidjeli da on to radi, ljudi bi ostavili. ljudi bi počeli da čine ta djela, a nakon toga možda to djelo bude i propisano da se mora činiti kao obaveza. <clears throat> nakon toga u 230, 230. Eh, hadisu od Aisha radijallahu ta'ala nas stoji da je Allah poslanik alaih salatu zabranjivao sadma neprekidni post. Ovdje imate lijepo pojašnjeno u fusnoti neprekidni post. Ne misli se da čovjek iz dana u dan posti. Ne. Već imate nešto u arapskom jeziku el wusal da čovjek posti kontinuirano nekoliko dana, čak i na da posti. Bilo je saba koji su željeli da posti na taj način. Znači danas čovjek i zajutra zaposti i posti dan, dođe veći u ne, ne iftari, pa, pa ne sehuri, pa ne iftari i tako nekoliko dana. Pa je Allah poslanik ali salatu selam zabranio takav vid posta. Da čovjek spoji dva ili tri dana iz milosti prema ljudima. Pa kaže a e, Aisha radijallahu ta'ala, Allah poslanik je e, zabranjivao sahabima neprekidni post iz samilosti prema njima. Pa su onda oni njemu postavili jedno logično pitanje. Kažu Allah poslaniče, ali mi tebe vidimo da ti tako postiš. Pa im kaže Allah poslanik, ali ja se razlikujem. Mene pomaži na tom putu moj gospodar. Čak se on izrazio na način, kaže, mene hrani i pojime moj gospodar. Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala je njemu olakšavao tu vrstu posta. Pa je Allah poslanik zabranjivao ashabima da spoje nekoliko dana u postu. Iako su oni to tražili, vidjeli su Božji poslanika da to praktikuje, pa su i oni željeli. Ali lajiša kaže, Allah poslanik im je to zabranjivao i samilosti prema njima. Pa je ova riječ, ključna riječ u ovom hadisu, da ne govorimo o fikskim propisima e, ovog poglavlja, već samo da je Božji poslanik zabranjivao ovaj post iz samilosti prema ashabima. Nakon toga 231. E, hadis od Ebu Katade radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik salatu wasalam kazao zaista ja nekada stupim u namaz i poželim da ga oduljim pa čujem plać djeteta i skratim namaz kako ne bi otežao njegovoj majici. Hadis bilježi ima Buharija. Allah poslanik kaže vi znate kako imam dolazi u džamiju i on zna otprilike šta će na to namazu učiti. Allah kaže ja tjednim da počnem klanjati i imam namjeru klanjaću duži, jednostavno učit ću neke duže sure, kaže pa u toku namaza začujem plać djeteta. Pa kaže, skratim namaz. Pogledajte milosti Allahu poslanika. On u namazu razmišlja o srcu majke koja sluša njeno dijete kako plaći. Pa kaže Allahu poslanik ali salatu wasalam, ja skratim namaz kako ne bi otežao njegovoj majci. Allahu poslanik zna da majci teško pada, da njeno dijete plaći. Pa je njegova samilost bila toliko velika. A sahabi u to vrijeme oni su uživali u namazu sa Allahovim poslanikom. Voljeli su da klanjaju dugo. Allahov poslanik kaže, rekao bi Bilalu, Eqimi sala erihna biha. Prouči i kamet, odmori nas namazom. Oni su uživali u namazu. Allahov poslanik je znao njima uskratiti tu stvar da uživaju namazu zbog plaća djeteta, ne zbog plaća djeteta, zbog srca majke. Nije želio da otežava tuj majci. Pa pogledajte praktične primjere kako je Allah poslanik ali se ratu wasalam bio samilostan. <clears throat> Kaže nakon toga se u hadisu 232. od Džumdub ibn Abdullah radijallahu ta'ala da je Allah poslanik ali se ratu wasalam kazao Kogod klanja sabah namaz, misli se, kogod klanja sabah namaz u džematu, on je pod, za, pod Allahovom zaštitom. Stoga nemojte uznemiravati one koji su pod Allahovom zaštitom. Pa da, pa da vas on, uzvišeni Allah, zbog toga pozove na odgovornost na sudnjem danu. Jer koga Allah pozove na odgovornost zbog i najmanjeg uznemiravanja onih koje uze u svoje okrilje, ščepat će ga i baciti ga u džehennem. Pogledajte ovdje Boži poslanik Ali sam kaže čovjek kada klanja sabah u džematu. On je u Allahovim Allahovom okrilju. Allah subhanahu wa ta'ala ga dodatno pazi pod Allahom subhanahu wa ta'ala zaštitom. Stoga kaže nemojte uznemiravati Ovdje dolazimo, znači imamo kako je pohvalno da muslimani jedni prema drugu budu milostivi, jedni prema drugima, s druge strane da jedni druge ne uznemiramo. Nemojte jedni druge uznemiravati jer bi vas mogao uzvišeni Allah pozvati na odgovornost na sudnjem danu. A koga bude uzvišeni Allah obračunavao i pozvao na odgovornost, mogao bi ga ščepati i baciti u vatru. Pa nam ovaj hadis jasno zabranjuje da insan treba da se pazi uznemiravanje muslimana. <clears throat> Kaže se u hadisu, 233. od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik alaih salatu kazao musliman je brat muslimanu. Neće mu nepravdu činiti, neće ga ostaviti na cjedilu. Ko pomogne svome bratu koji je u potrebi, Allah će njemu pomoći kada on bude u potrebi. kod od muslimana otkloni jednu od njegovih nedaća, Allah će njemu otkloniti jednu od nedaća na sudnjem danu. Ko prikrije sramotu jednog muslimana, Allah će prikriti njegovu sramotu na sudnjem danu. Ovo je jedan veliki, veliki hadis. Inače, uzmite jedno pravilo. Jedan e, šest savremenog duba napisao je knjigu u dva velika toma. U islamu nerijetko se dešava da je nagrada srodna onome što čovjek uradi. Pa ćemo vidjeti kroz ovaj hadis da Allah Đelešanu nagrađuje svoga roba shodno njegovom dijelu koje je on uradio. Pa kaže Allah poslanika, ali salatu wasalam, musliman je brat muslimanu musliman je brat musliman. Nerijetko mi jedni drugima kažemo brate, brate, ali dosta puta e, nedostaje zaista bratstva među nama. Kada su u pitanju prava, kada je u pitanju gibet brata muslimana, kada je u pitanju ogovaranje, kada je u pitanju zakidanje, onda te bratske veze nestaju. Pa kaže Allah poslanik, musliman je brat muslimanu. Neće mu nepravdu učiniti. Musliman neće učiniti nepravdu svojoj djeci svojoj supruzi, svome komšiluku. Musliman neće učiniti nepravdu muslimanima, a neće učiniti nepravdu i nemuslimanima. <clears throat> U vjerodostojnom hadisu Allahu poslanik ali salatu selam spomenuje da insan ako učini nekom nepravdu, zulum, pa on dovi protiv njega, njegova dova je primljena kod uzvišenog Allaha subhanahu <clears throat> pa zamislite Čak je došlo u rivajet kod imama Ahmeda da Allah poslanik ali sad sam kaže pa makar on bio nevjernik. Znači insan musliman neće sebi dozvoliti da čini nepravdu bilo komi. Nažalost, e, vjerujte e, da imamo vremena, a i nema potrebi, da vam iznosimo e, situacije i događaje koji do nas daje, a dođu kada je u pitanju nepravda u međuljudskim kontaktima među muslimanima, pogotovo u porodici nerijetko muž čini nepravdu svojoj supruzi, nerijetko muž čini nepravdu svojoj djeci, nerijetko i žene čini nepravdu svojim muževima. Žalosno je, žalosno je da imamo situacije e, da određene sestre kad se dopisuju, iako su udate, kada se dopisuju sa svojim frendovima tamo, pa kad neko provali u njihove profile pa nađe tamo u dopisivanjima, kaže moram ići, evo mi ide muž, moram ići, ona se oprašta sa svojim tim frendom, moram, kaže, ići, evo mi, čujem, ide muž kako je to grozno, znači da imamo žene udate da se dopisuju sa drugim ljudima. Kako je grozno da imamo ljude, muškarce koji imaju desetine frendica i pokriveni i otkriveni s kojima se oni svakodnevno dopisuju, a da ne govorimo da imamo i oni još gori koji su otišli dalje pa čine i nemoral i preljubu i svašta nešto. Pa znači nepravda je zabranjena u svakom njenom obliku. Pa nastavlja Allah poslanik u ovom hadisu i kaže Musliman nije, muslimana neće ostaviti na cjedilu. Ako imamo brata muslimana, ima potrebu da se potrudimo u granicama naše mogućnosti da, mu pomognimo, ne da ga ostavimo na cjedilu. Isto tako, kaže Allah poslanik, ko pomogne svome bratu koji u potrebi, Allah će njemu pomoći kada on bude potreban. Evo, to je ono što vam govorim. Allah Đeršanu insana nagrađuje shodno njegovom dijelu. Pa kada smo mi danas pomogli našem bratu muslimanu, onda kada je njemu bilo potrebno, nas će Allah, Allah nagraditi takvom nagradom da će i on nas pomoći kada nama bude potrebno. Kaže Allah poslanik ali se ratu u nastavku, ko otkloni nedaću od brata muslimana na dunjaluku, od njega će Allah otkloniti nedaću na sudnjem danu. Pogledajte, opet znači nagrada shodno dijelu. Ko prekrije sramotu, ko prekrije neku lošu naviku, mahanu nekog brata muslimana, Allah će prekriti njegove mahane na sudnjem danu. Pa je ovaj hadis jedan veliki hadis koji nam e, podcrtava kako i na koji način muslimani trebaju međusobno da se potpomažu. Nakon toga sličan hadis, imam Nevi je citirao nekoliko hadisa koji su slični. Od Ebu Hurire radijallahu ta'alanu se prenosi da je Allah poslani kazao musliman je brat muslimanu. Neće ga prevariti, neće ga lagati, niti ostaviti na cjedinu. Muslimanu su svijeti čast i metak i život drugog muslimana. Bogobojaznost je ovdje, pa je pokazao svojim prstima na prsa. Čovjek koji je dosta griha da omalovažava svoga brata muslimana. Ovaj hadis nam otkriva još neke nove detalje u međumuslimanskoj komunikaciji, pa kaže Allah poslanik, musliman je brat muslimanu, o tome smo govorili, neće ga prevariti svojstveno ako smo mi braća, onda ne možemo nikako jedni druge prevariti. A pogledajte danas koliko ima, koliko ima u međumuslimanskoj komunikaciji, e, koliko ima prevari. Neće ga lagati. Nažalost, danas imamo, e, imamo čistu laž, a imamo jednu laž u šali. Ljudi ti kažu mnogo toga i kada čovjek počne da, da se čudi, kaže šalio se. U islamu je laž strogo zabranjena. Allah poslanik ali se ratu selam kaže laž vodi ka grijehu, a grijeh vodi ka džehennemu i vatri. Samo dvije stepenice. Pa se insan treba čuvati laži. Nakon toga kaže Allah poslanik ali se ratu selam Muslimanu su svijeti čast i metak i život drugog muslimana. Ovo su tri velike, tri velike stvari. Čast, život i metak. Nažalost, mi nerijetko pazimo na život, pazimo na, na, e, život i pazimo na imetak. Ali čas brata muslimana je postala najjeftinija stvar da nas, Znači, pogotovo kada je u pitanju e, virtuelni svijet, kada je u pitanju internet, kada su u pitanju ljudi koji misle ako su sebi na Facebooku ili Viberu ili Whatsappu e, nadili neki nik, nešto tamo lav ili lavica ili tigar ili teuhid ili suze ili već nešto šta su, misle da to meleci ne zapisuju na njihovo ime. Pa insan treba da se boji takvih stvari. Pa kaže Allah poslanik ali se selam, bogobojaznost je Haruna ovdje. Prava bogobojaznost je u ljudskom srcu koja se manifestuje na našim dijelima. Nerijetko nam se dešava da vidimo insana koji po nekim vanjskim parametrima izgleda najbogobojazniji. Ali kada iz povjerljivih izvora saznamo ko je i šta je, začudimo se. Njegova bogobojaznost je na jeziku, njegova bogobojaznost je na izgledu. Imamo tako i muškaraca i žena koji puno pažnje posvećuju pažnji, a njihova srca su daleko od toga. Pa Boži poslanik kaže, e tako, aha, huna, ovdje je bogobojaznost, u srcu, strah od Allaha je u ljudskom srcu. Pa insan treba da pazi na svoje srce, da jača iman, a sve će to, ako Bog da, ostaviti traga na njegovoj bogobojaznosti. Kaže Allah poslanik, čovjeku je dosta griha da omalovažava i omalovaži svoga brata muslima. Kada čovjek ne bi imao drugi grijeh, samo da ima grijeh da je nekog muslimana ponižavao, omalovažavao, to mu je, kaže, dosta grijeha za sudnji dan. U sljedećem hadisu, opet je sličan hadis eh, kao i ovaj, ali evo prvi nekoliko stvari koje Allah poslanik spomenuo, hadis od Ebu Huriri u Buhari i Muslimu, nemojte jedni drugima zavidjeti. Opet je problem vezan za srce. Boži poslanik kaže, Wala tahasedu, nemojte biti zavidni jedne prema drugima. Ja sam neki dan o tome pisao na Facebooku. Islamski učinjaci kažu zavidni koji zavidi nekome u svome okruženju, on kao da se protivi Allahovoj odredbi kaderu. Kao da kaže gospodaru, a što si ti njemu dao toliko? Zašto da zavidimo na nečemu što mu je dao uzvišeni Allah? Zašto da zavidimo na nečemu što je nama uskratio Allah iz njegovog znanja? Pa jedna od najgori bolesti koja može zadesti mu'minsko srce Zavist, jer ona se suprostavlja Allahovoj odredbi i kaderu. Pa kaže Allah poslanik, nemojte jedni drugima zavidjeti. Nemojte se lažno nadmetati u trgovini. Znači imate u islamu jedan vid e, trgovine da, znači kao licitacija. Pa čovjek kaže prodajem to, pa ko će dati više? Pa dođu ljudi koji lažno podižu cijenu. Ima jedan koji zaista želi da kupi. Ali onda oni, on kaže ja dajem 10 maraka, oni kažu ja dajem 12, ja dajem 15. Oni ne žele da kupi, Samo žele da iz njega izvuku što više novca. Pa Allah poslanik ali se letu sram kaže nemojte se lažno natjecati u kupoprodaju. Ako želiš kupiti bujrum, ne želiš kupiti, onda se nemoj lažno natjecati jer to nije svojstveno muslimanu. Nemojte jedni druge mrziti, nemojte jedni drugi naljutivši se jedni prema drugima okrećati leđa. Nemojte se natjecati jedni prema drugima kada je u pitanju kupoprodaja. Ako vidimo da je čovjek nešto pazario, da se mi tu miješamo i kažemo čovjeku, e slušaj, ja ću ti za iste pare donijeti bolju robu i tako dalje. U islamu sve te stvari su zabranjene. Zašto? Zato što one utječu na međuljudske i međumuslimanske odnose. Nakon toga u 236. hadisu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik je kazao, poznati onaj hadis kojeg bilježi Buharija i muslim, da Allahu poslanik kazao, niko od vas neće biti pravi vjernik, sve dok svome bratu ne bude želio ono što želi i samome sebi. Ovo je, braćo moja draga, srž Islama. Ovo je najveći pokazatelj savršenstva i ljepote vjere Islama. Koliko je Islam savršen, koliko je lijep da je potpunost čovjekovog vjerovanja vezivao za njegov odnos prema drugim ljudima. Kaže Allah poslanik ali se letu sram, niko od vas neće vjerovati. Negira Boži poslanik nečije vjerovanje, ali po svatanju ispravnom ovog hadisa Boži poslanik negira potpuno vjerovanje. Pa Allah poslanik kaže niko od vas neće biti pravi, potpuni vjernik sve dok ne bude drugim ljudima koji ga okružuju, braći muslimanima, želi ono što želi sebi. Zamislite, braću moja draga i sestre, kada bi mi živjeli samo po ovom hadisu da ljudima koji nas okružuju, našoj supruzi, našoj djeci, našim roditeljima, našim komšijama, našim prijateljima, našim sunarodnjacima, ljudima iz okruženja, svim ljudima želimo ono što želimo sebi. Želimo li mi da neko o nama govori loše? Ne želimo. Onda mi nećemo drugim ljudima govoriti loše. Želimo li mi da nam neko slaži? Ne želimo. Onda mi nećemo slagati. Želimo li mi da nam neko ukrade nešto? Ne želimo. Onda mi nećemo drugim ljudima ukrasti. I tako dalje. Sve što mi ne bi voljeli da nama neko čini, to mi nećemo činiti drugima. U protivnom nismo dostigli potpuno savršenstvo imana. Pogledajte kako je vjera islam savršena i lijepa. Garantujem, tako mi uzvišenog Allaha, kada bi ljudi živjeli samo po ovom hadisu, niko od vas neće potpuno vjerovati dok bratu muslimanu ne bude volio ono što želi sebi. Vjerujte, kada bi živjeli po ovom hadisu, 50, 70% međuljudskih problema u porodicama, u familijama, u gradovima, u četvrtima gradskim, nestalo bi tih problema. Kada bi živjeli samo po ovom hadisu, kada bi se mi trudili da dostignemo savršenstvo. Nama u interesu nije uopšte da dostignemo savršenstvo Islama. Ovaj hadis nas indirektno postiče da trudimo se da dostignemo savršenstvo Islama. Allah poslani kaže, neće potpuno vjerovati onaj ko ne voli bratu muslimanu ono što voli sebi. Nakon toga Allah citira jedan hadis koji je i ashabima bio malo nejasan. E, kako se ogleda muslimanska milost i samilost prema ljudima koji čine nepravdu i prema ljudima kojima se čini nepravda. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, Unsur ahaka valimen au mazluma. Rekao Allah poslanik, pomozi svom bratu bilo da on čini nepravdu ili da se njemu čini nepravda. Kaže Allah poslanik, pomozi svome bratu bez obzira da li on bio onaj koji čini nepravdu ili onaj kome se čini nepravda. Kaže sabi Allah poslaniće, Nama je jasno kako da pomognemo nekome kome se čini nepravda. Trebamo stati u njegovu odbranu da mu se ne čini nepravda. Ali kako da pomognemo onoga ko čini nepravdu? I zaista na prvi pogled čudno kako ga pomoći. Pomoći ćemo ga na način da ga savjetujemo, da ga kritikujemo, da ga spriječimo u njegovom nanošenju nepravde. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ako ga spriječiš da učini nepravdu, time si mu zaista pomogao. Pa znači ako vidimo, braćo moja draga, da neko nekome čini nepravdu, prvo trebamo pomoći insanu kojim se, kome se čini nepravda. Nakon toga treba pomoći insanu koji čini nepravdu. Kako njemu pomoći? Njemu nećemo pomoći u njegovoj nepravdi. Njemu ćemo pomoći na način da on prestane činiti nepravdu. To možemo, znači, da ga savjetujemo, da ga kritikujemo shodno našim mogućnostima, da ga spriječimo od onoga što čini. <clears throat> Nakon toga imam Ennevevi Rahmetullahi Alehi citirao je nekoliko hadisa koji govori o među muslimanskim pravima. Znači imamo muslimani jedni pored drugih živi. Svaki musliman kod drugog muslimana ima neka prava, moralne obaveze. Pa da vidimo šta su te moralne obaveze i šta je Allah poslanik se salatu wasalam spomenuo e, u tim stvarima. U prvom hadisu o Debu Hurire radijallahu ta'ala koji bilježi Buharija i muslim stoji da je Allah poslanik kazao pet je dužnosti muslimana prema muslimanu. Znači Allah poslanik između ostalih mnogih moralnih obaveza spomenuo u ovom hadisu pet. Dok u drugim hadisima je spomenuo neko viši. Što znači u ovom hadisu nije ciljao da pobroji sve, već između ostalih obaveza musliman prema drugom muslimanu ima pet moralnih obaveza. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, odgovoriti mu na selam. Znači ako neko naiđe ulicom i nas poselami, nama je obaveza da odgovorimo tom čovjeku na selam. Isto tako, obići ga kada se razboli. Pogledajte kako Islam pazi na jedno društvo. Naišao je čovjek, poselamio se. Mi ne treba da ga zanemarimo. Kako bi bilo tom čovjeku u njegovoj duši, u njegovom srcu? Prošao je pored nas, eselamu alaikum, mi mu ne odgovorimo. Isto tako čovjek se razbolio, nikoga ne obiđi. Pa kaže Allah poslanik, njegovo pravo, naša moralna obaveza jeste da odgovorimo tom čovjeku na, na Naša moralna obaveza da odemo tog čovjeka posjetiti sada kada mu je najteži, kada je bolestan, kada ga ljudi zaboravi, kada ima bolove, kada mu je dosadno u krevetu, da odemo, da ga razgovorimo, da mu učimo dovu, da ga postičemo na hajr i tako dalje. Pa znači, druga obaveza muslimana prema muslimanu jeste da ga obiđi kada se razboli. Otići mu na dženazu kada umri. Znači, družili smo se sa čovjekom godinama, bio nam je komšija, prijatelj, poznanik i zadnju stvar koju u životu možemo učiniti za njega na dunjaluku jeste da ispratimo njegovu dženazu. Pa je moralna naša obaveza, ako možemo izorganizirati sebe, svoj život, svoje obaveze, da čovjeku odemo, da mu klanjamo dženazu, a znate kako je Allah poslanik se ratu sam preporučio u mnogim hadisima da ako insanu klanja više ljudi dženazu, da i zauzmu se kod Allah subhanahu da će mu biti oprošteni grijesi. E, četvrta obaveza, odazvati se njegovom pozivu na gozbu. Znači jedna od obavi za, pogledajte kako je islam društven kako islam e, pazi na jedno društvo. Neko te pozove na neku gozbu, svakako islamski učinjaci, kada komentarišu ove hadise uvijek spominju da to bude gozba na kojoj nema harama, gozba bez muzike, gozba bez alkohola i tako dalje, gozba bez miješanja muškaraca i žena, ali pod pretpostavkom da je ta gozba ispravna, da nima ništa zabranjeno, moralna obaveza, čak islamski učinjaci neki kažu da je to vađib i obaveza šerijatska da čovjek odi i da se odazove. Pogledajte kako Islam pazi na osjećaje ljudi. Neko te pozove, bujrum dođi, imam sutra neku gozbu, e, sin mi se ženi ili šta ja znam, dijete sunnetimo ili, ili tako dalje. I sutra očekuje da mu dođe deset komšija, niko nije došao. Kako bi se osjećao taj čovjek? Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, pravo muslimana, kod drugog muslimana, ako ga pozove da se on odazove na njegov poziv. <clears throat> I na kraju kaže Allah poslanik, da mu nazdravi kada kihne. U islamu znači čovjek, velik broj muslimana nažalost ne zna e, taj način. Čovjek kada kihne treba da kaže elhamdulillah, kada kihne, on kaže alhamdulillah. Onaj koga čuje kaže hamu kella, nakon toga on ponovo koji je kihnuo kaže jehdikum Allahu balekum. Nažalost, mi ono što smo naučili jeste na zdravlje i to je to. Dok u sunnetu Božijeg poslanika, ali selatu salatu nalazimo da je od sunneta da čovjek kada kihni, kaže Elhamdulillah. Onaj koga čuje, kaže Jerhamu Ako kihni čovjek i ništa ne rekne, ljudi mu neće ništa ni kazati. Ali ako on kaže alhamdulillah, oni mu kažu irhamukallah. Nakon toga i on njima uzvraća i kaže jehdikumullahu o wa yuslihu balekum. U ovom hadisu, znači Allah poslanik je spomenuo pet prava. U drugoj verziji hadisa koji bilježi ima muslim, kaže Allah poslanik je obaveza muslimana prema muslimanu kada ga sretneš, poselami ga. Sada ovdje govorimo o drugoj strani. Malo prije Allah poslanik spominje moralnu obavezu da čovjek kada mu neko nazove selam da odgovori. Ovdje navodi drugi primjer. Kada sretnemo muslimana da mu nazovemo, da mu nazovemo selam. Kada te pozove na gozbu da se odazoveš, o tome smo govorili, rekli smo, islamski učenjaci, neki čak smatraju da je obaveza otići na gozbu kada nas neko lično pozove, ako na toj gozbi nema nikakvih harama. Dok ako ima harama, ako ima muzike, ako ima alkohol, ako ima miješanje muškaraca i žena, svakako da čovjeku nije dozvoljeno da se odazove. Pa kaže Allah poslanik ali se ratu selam, kada od tebe zatraži savjet da ga posavjetuješ. Moralna obaveza je kada neko dođe i kaže tražim od tebe savjet da ga čovjek posavjetuje. Ali indirektno iz ovog hadisa shvatamo da je svojstveno mu'minu vjerniku da on traži od drugih ljudi savjet. Nažalost, malo je oni koji razumiju to iz ovog hadisa. Allah kaže moralna obaveza je muslimana da kad neko od njega traži savjet, da mu da savjet. A mi hadis gledamo s drugog aspekta i kažemo ali je svojstvo mu'mina po ovom hadisu da mu'min traži od drugih ljudi savjet. Nažalost, veoma rijetko ćete čuti i vidjeti da neko traži savjet. Danas jednostavno ljudi e, do, dostigli su neko savršenstvo. Niko ne želi savjet, niko ne želi kritiku i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik ali se letu nam ako zatraži brat musliman savjet, obaveza je da ga posavjetuješ. Kada kihni, pa zahvali Allahu, rekni alhamdulillah ti mu nazdravi, kada oboli ti ga obiđi, a kada umri ti ga isprati, znači klanjaj mu dženazu. I zadnji hadis, Allahu poslanik ali se letu opet navodi e, neke stvari u među muslimanskoj komunikaciji. E, hadis pod rednim brojem 239 od Ebu Umari. E, radi Allahu ta'ala anhuma da je Allahu poslanik se letu naredio nam je sedmero, a zabranio sedmero. Pa kaže se, naredio nam je da obilazimo bolesnika. Naredio božji poslanik kad su u pitanju među međumuslimanske komunikacije, naredio je muslimanima da jedni drugi, kada se razboli, da se obilazi. O tome smo govorili. Da odlazimo na, na dženazu, o tome smo govorili. Nazdravimo onome ko kihni, znači ako neko kihni kaže elhamdulillah, ovo je uvjet. Ako neko kihni i kaže elhamdulillah, nama je obavez da mu kažemo jerhamuke Allah. Pa nakon toga mi ponovo odgovaramo i kažemo jehdikumullahu wa yuslihu balekum. <clears throat> onome ko nas Allahom zakune da mu nešto uradimo, da mu to ispunimo. Znači jedna od moralnih osobina i, i prava muslimana jeste kada neko nešto zatraži i zakune nas Allahom. Zato insan treba, ne treba s tim da se poigrava, već ako već traži nešto Allahovim imenom, onda treba da to bude nešto veoma bitno. Pa Allah poslani kaže, ako vas neko zakuni zaklinjem te Allahom da mi to uradiš, onda bi se vjernik treba u granicama svoje opet mogućnosti, moralno je da se potrudi da mu to ispuni. <clears throat> da pomognemo onome kome je učinjena nepravda. Znači ako imamo osobu koju je učinjena nepravda, da se maksimalno potrudimo da ju pomognemo. <clears throat> i da se odazovemo insanu e, koji, nas je pozvao na gozbu, o to bismo govorili. U svakom slučaju, uvažna braćo i poštovane sestre, e, to su hadisi koji sam večeras ja želio da prokomentarišemo iz ovog poglavlja. E, nakon toga u nastavku naše emisije ćemo, ako Bog da, pošto nismo već dugo od Ramazana, nismo odgovarali na vaša pitanja, danas ćemo, ako Bog da, odgovoriti na neki dvadesetak pitanja koja su pristigla, neka su pristigla znači prije e, ovih par dana, neka su već pristigla možda i prije e, desetak dana. Imamo jedno pitanje, a to je da čovjek generalno se žali da ima problema da ne može ostaviti kocku pa traži ima li kakva dova ili nešto slično. Svakako ne postoji posebna dova, ali čovjek svaki problem koji ima treba prvenstveno da počne rješavati na način da moli Allaha Đerašanu da mu olakša ostavljanje tog grijeha svakako čovjek e, znači prvi korak koji će poduzeti da bi ostavio određeni grijeh, bez obzira o kojim grijehu se radilo, o duhanu, o alkoholu, o kocki, o nenošenju mahrame, bilo šta drugo, treba da počne sa stog znači, e, mjesta da počne doviti Allahu Đelešanu iskreno, gospodaru moj, olakšaj mi da što prije i što lakše ostavim taj grijeh. To je prva stvar. S druge strane, znači, postoji mnogo drugih načina i metoda u bilo kojem pogledu. Pa primjer radi ako je pitanje kocka, ako je pitanje duhana, ako je pitanje alkohol. Čovjek treba da se čuva takvog društva. Treba da se čuva svega što će ga posticati i posjećati na grijeh treba znači e, da ne dopusti šetan da ga zavodi. Dok čovjeku dođe ideja, dok mu dođe pomisao, trebao bi da idem u kladioncu, čovjek treba znači odmah da to, hajde kažemo, u korijenu sasjeće i da ide nečim drugim korisnim da se zabavi. Allah kada govori o bludu, šta je rekao? Wala taqrabu zina. Nemojte se približavati bludu. Nije rečeno nemojte činiti blud. Tako isto važi i za kocku. Sve ono što će nas asocirati i odvesti, nećemo prolaziti pored kladionica, trudit ćemo se maksimalno, izbjegavat ćemo društvo koji će nas pozivati u kladionice i tako dalje. Nakon toga, E, jedan brat se žali da je e, našao Hamajliju, pa kako riješiti se Hamajlije, jer kaže u Hamajliji imaju zapisani neki i kuranski ajeti i tako dalje. U svakom slučaju poznato je pravilo da kad su u pitanju, znači zapisi, kada su u pitanju Hamajlije, da čovjek treba bismilom učeći, bismilu učeći suru kul huvallahu ehad, kul euzu bi rabbil kul bi nas, treba te stvari raspetljati i nema nikakve smetnje da ih zapali. To je jedan od načina kako se čovjek može riješiti Hamajlija. Kaže, htjela bi vas pitati e, da li osoba može da klanja sabah namaz kada ustane, to jest kada se svanilo ukoliko je prespavala pravo vrijeme za sabah namaz. E, tačno je da čovjek treba da se potrudi da klanja sabah namaz na vrijeme. Znači treba preduzeti sve što bi e, trebao da poduzme da ustane na vrijeme. Pa primjer radi čovjek treba da reguliše saha, da navije mobitel i tako dalje. Ali ako bi se zaista desilo da je poduzeo sve i prespavao je, onog momenta kada ustani, tada je za njega nastupilo namasko vrijeme. Jer čovjek sve dok spava, ali je poduzeo sve da ustane, a nije ustao, čovjek nije griješan. Onog momenta kada ustane, čovjek će abdestiti i klanjaće u vjerodostojnim hadisima Buhari i muslima, Allahu poslanika ali se ratu kaže, e, insan kada prespava namaz ili ga zaboravi. Znači imamo dvije varijante i dvije opcije u kojima se u islamu ne pišu grijesi ljudima. Čovjek kada zaboravi, čovjek jednostavno nije klanjao u podni učio ezan. Imao je neki obaveza dok je otišao u opštinu, dok je otišao ovdje, otišao, zaboravio je na podni namaz. Kada zauči i namaz, on se sjeti podni. On će klanjati podni i nije griješan. Isto tako ako prespava, nije griješan, ali rekli smo da poduzme sve što može i uz Allahu pomoć nije griješan. Allahu poslaniku ali se ratu selam kada je bio jedne prilike na putovanju zadužio je Bilal radijallahu ta'ala da i probudi na sabah, pa je Bilal jedno vrijeme dežurao, dežurao i on je bio umoran pa je zaspao. Pa ih je probudilo, probudilo ih je znači e, E, ocija i sunca. Sunce je toliko odskočilo da je njih, znači oni su spavali u pustinji, probudio ih je vrućina sunca. Pa su ustali i klanjali su, znači sabah. Tako da na disi potvrđuju da čovjek e, kada prespava namaz ili ga zaboravi, samo će taj namaz klanjati i nema drugog iskupa. Baš tako je došlo u hadisme Božih poslanika ali se selam. Imamo jedno interesantno pitanje. E, slušao sam vaša predan vezano za e, valjanost abdesta koliko se ne izgovori bismila. Pošto su svi toaleti u mojoj kući sa nužnikom, ja uvijek izgovorim bismilu prije ulaska u toalet. A isto to radim kada treba da uzmem gusul. Sad me interesuje da li je to ispravno. U svakom slučaju, Znači mi živimo u vremenu kada se u velikom broju slučajeva e, u kupatilima imamo znači WC šolju, imamo nužnik, sve je tu na istom zajednom mjestu. Islamski učenjaci savremenog doba zauzeli su tri različita stava kako i na koji način će čovjek postupiti. Pa su jedni učenjaci podržali ovaj stav jako mišljenje da će čovjek prije što uđe u, WC kazati bismillah, da je to nijet bismillah kada tjednim abdestiti, da je ta bismillah za abdest. I to je mišljenje ima, što bi rekao, e, svoju težinu. Imamo drugo mišljenje koje se zastupa u šehe Usaymin Rahmetullahi da će čovjek e, bismilu kazati u sebi, srčano. Znači da jednostavno čovjek kada tjedni da, abdesti, pored njega je možda vice i šolja, jednostavno ne doliči da naglas rekne bismillah, on će u srcu znači zanijetiti bismillah i počeće abdesti. I treći stav koji je preferirao šeh bin Baz, rahmetullahi alihi, da, da čovjek i bez obzira što se nalazi i u WC-u, znači u toaletu gdje abdesti, jer je on znači jednostavno savim svojim ustajanjem od WC šolje, šolje ili e, nužnika, on je promijenio mjesto. Znači, pa šehe bin Baz Rahmetullah smatraju da, da čovjek treba da kaže bismillah, e, pa makar bio i toaletu. U svakom slučaju, tačno je mišljenje, prvo moramo početi iz početka, da nije obaveza kazati bismillah na početku abdesta i kupanja. Tako da kad isključimo ovu opciju da nije obaveza, onda odmah nam je pitanje jednostavnije i lakši. Tako da bilo šta od ova tri mišljenja da uradimo, inšala mi smo ispravno postupili zato što ne postoji jasan hadis od Božih poslanika kako treba tu postupiti. Pa je ovo pokušaj u Lemije da nam da odgovor kako da postupimo. Sva tri mišljenja imaju svoju težinu. Sva tri mišljenja imaju svoju težinu, ali je nama bitno da kada čovjek i kada bi abdestio i kada bi se okupao, a nije rekao bismillah, njegov i abdest, njegov kupanje je validno. Nakon toga nam ostaje e, samo kada i na koji način će čovjek kazati. Čovjek će odabrati ono što njegovom srcu najviše inšala odgovara. Neko će to kazati prije ulaska u veci. Neko će to kazati e, znači donošeći tu bismilu u sebi, znači u srcu, a neko će to kazati izgovarajući riječi i mislim da sva ta tri mišljenja e, mogu da se prakticiraju. <clears throat> jedno onako čudno malo pitanje kako postupca pijanom osobom ako sretnemo na ulici ili u našem društvu. Čovjek ne treba da bude u društvu pijanih osoba. Pijane osobe jednostavno nisu računljive. Može doći do vrijeđanja, može doći do psovanja. Mogu oni opsovati i insanu, mogu i oni između sebe u razgovoru psovati. Tako da čovjek musliman nikako ne bi trebao da bude u društvu u kojem ima pijanih osoba. čovjek postavlja pitanje, malo je duže, ali rezime pitanja je e, e, čovjek koji ide u džamiju kako će kao postupiti sa svojom suprugom u pogledu namaza u džematu. E, imamo dva pitanja. Čovjek ako čuje u svojoj kući učenje ezana bez mikrofona, on bi trebao da se odazove tom ezanu. Muškarcima je propisano da klanjaju namaz u džematu. Ženama je dozvoljeno da idu u džemat, ali im je namaz u kući bolji. Pa znači, to su dva temeljna pitanja u pogledu namaza u džematu. Ženama je bolje da namaz klanjaju kod kući, a muškarcima je bolje da namaz klanjaju u džematu. Žene mogu uz dozvolu svoga muža otići u džamiju i klanjati namaz u džematu. E sada se e, ostaje ona jedna verzija, to je ako čovjek nema nigdje blizu džamije, klanja kod kući, može li klanjati sa svojom suprugom u džematu, nema nikakve smetnje, znači čak šta više možemo kazati da je to jedan mali džemat, da je pohvalno i lijepo da čovjek klanja u džematu sa svojom porodicom, sa svojom suprugom. <clears throat> Imamo jedno Omeni meni isto interesantno životno pitanje. Čovjek kaže imam e, sina koji ima već otprilike 18 godina, već 3 godine, kaže redovno obavlja namaz na nagovor svoga roditelja. Znači roditelj brine o svome djetetu i neprestano ga postiče namaz. Ali kaže moje dijete mi otvoreno kaže da klanja zbog mene. Da li ja, kaže, da ga ostavim jedan period ili da ja i dalje njega nastavim e, posticati da klanja. Allah najbolje zna e, čovjek treba da obavi ono što je njemu vjera naredila. Nama je vjera naredila kao roditeljima da mi svoju djecu pozivamo na namaz. U svemu tome mi trebamo svoji djeci pojašnjavati zašto klanjaju. Ne klanjaju zbog nas, ne klanjaju zato što i mi naređujemo, već klanjaju zato što to od njih traži njihov gospodar. Da li to oni mogu satiti ili ne, to je druga stvar, ali je naše da uradimo ono što od nas traži Boži poslanik ali se kada se obraća roditeljima i zato islamski učenjaci kažu ovaj hadis se obraća roditeljima. Naredite svojoj djeci da obavljaju namaz u sedmoj godini. Pa je ovaj hadis, neki učenjaci su shvatili da je roditeljima obaveza da djeci preporučuju namaz u sedmoj godini. Da preporučuju, da kaže hajde sine klanjaj. A zamislite kad je u pitanju 18. godina. Dijete još u našoj kući, to je naša odgovornost. Ja na amenu ku nara, o vjernici. Čuvajte sebe i poroce svoje od vatri. Pa je čuvanje svoje porodce od vatri što će čovjek svoje dijete posticati na hajr. Sina, hajde klanja, jesi li klanjao i tako dalje. A sve to ne isključuje da čovjek u međuvremenu na lijep, način, znači e, onako kako dijete može razumjeti, da mu pojasni da dijete treba da klanja radi Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Jedan brat nam je poslao pitanje, nako malo čudno, neki vjerovatno čudan insan u smislu čudan u vremenu u kojem živi. E, evo ja ću malo pročitati. Evo već tri godine možda i duže pokušavam da se oženim jer mi je ženda postala farz ali problem u tome je što ne mogu da nađem ženu za brak. Pokušao sam preko prijatelja, roditelja, rođaka i mama u džami, ali nikako ne ide. Vjerovatno on još ne zna da postoji nešto što se zove Facebook. Mnogi tamo traži žene što je svakako opet neispravno. Ovo je brat ako gleda ovu našu emisiju, svakako savjetujemo. Ovo je ispravan način e, traženja znači supruge. Čovjek treba da dovi Allah ođe da mu olakša, a nakon toga da jednostavno da to razglas, da to postane poznata stvar kod njegovih prijatelja, kod njegovih roditelja, kod njegovih rodbini, kod imama, džamije, da im svima kaže ja sam na ženbu, tragam za i tako dalje i uz Allahu pomoć to je ispravno ispravan način i metod i inša Allah e, će se riješiti. Pošto ne imam posla, a zaista mi je potrebno, imam ponudu za posao, ali ne mogu u tom poslu da obavljam namaz na vrijeme. Da li smo im privat takav posao? E, ovdje imamo dvije stvari. E, muslimanu je naređeno da obezbijedi sebi i svoju porodcu egzistenciju, muslimanu je naređeno da klanja. Pa insan treba da pokuša da na, poslu obezbijedi sebi ove dvije mogućnosti. Da mu posao bude halal i da može ispunjavati obaveze prema uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Treba da pokuša da se izbori za svoje pravo da na poslu klanja. Ali ako se zaista desi da čovjek ne može na, poslu nikako da klanja, Allah najbolje zna, nije dozvoljno prihvatiti posao na kojem čovjek neće nikako moći obavljati namaz. <clears throat> Imamo jednog brata <clears throat> koji nam postavio ono standardno pitanje, to je da ima napade u šitana, da mu šitan došaptava E, e, ima li Allah, nema li Allah, ima li stvoritelj, nema li stvoritelj i tako dalje. U svakom slučaju to je poznat napad i šetana koji je čak Allah poslanik ali se selam spomenuo u vjerodostojnim hadisima da su mu dolazili hadisi, da su mu dolazili asabi i govorili su Allahu poslaniče nalazimo nešto u svojim grudima što ne bi volili da kažemo, više bi volili da spadnemo sa nebesa nego da to progovorimo. Kaže Allah poslanik jeste li to našli? Je li to došao šetan sa tim vesvesama? Kaže jes, kaže to je sarihul iman, to je pokazati vašeg imana. Tako da insan treba da svakako da se zaštiti maksimalno od šeitana e, učeći dove jutarnjim večernjim zikrovima, učenjem kul auzu bi rabbil falaq, kul bi nas i znači učenjem Kur'ana lijepim društvom, neprepuštanjem. E, insan ima veliki problem, velik broj braća i sestara pogriješi kada se prepusti šeitanskim došaptavanjima. Čovjek dok osjeti tako došaptavanje treba da se zaokupira nečim, da zatraži e, zaštitu od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon toga da se zaokupira okupira nečim korisnim i uz Allahu pomoć na taj način će to riješiti. E, selam aleikum, ja sam sa Kosova, imam problem sa noćnom morom, sanjam sve i svašta i plašim se noću, ne znam kako da to riješim. Kako da to liječim. U islamu postoje dvije vrste liječenja, ne postoji treća vrsta liječenja. Imamo e, liječenje medicinom, imamo liječenje rukijom. Pa insan ako ima neki problem, to može, znači ovo može biti problem i psihički, može biti e, problem i e, fizički, može biti problem i šeitansko-đinskog dodira. Tako da čovjek treba u ovakvim situacijama pokušati da se liječi na oba, hajde da kažemo, pravca i da ode kod doktora e, čija je to struka, da li je to sad u ovom slučaju psihijatar ili nije, ja to ne mogu konstatirati dok čovjek ne ode e, kod stručnog doktora da mu kaže kod koga bi treba otići na, razgovor i na pregled, a isto tako ovo može nastati, e, znači snovi mogu biti povezani sa džinsko-šetanskim dodirom, da čovjek ode kod nekoga ko ispravno na validan način uči rukju, pa možda da mu prouči rukju, da vidi da li ima znači potrebu za rukijom. U svakom slučaju, u islamu ne postoji treći način liječenja. Imamo rukju, ispravno šerijatsko liječenje Kur'anom i imamo medicinski tretman. Svakako u svemu tome insan treba da dovi Allahu da mu olakša. <clears throat> E, jedan insan nam je spomenuo prije nekoliko godina sam pretučen od poznati osoba, zadobio sam tjelesne teške povrede. Nakon nekoliko godina borbe na sudu tuž, tuženi mi moraju isplati određenu glavnicu i štetu i zatazni kamate. Znam da je nama muslimanima uzimanje i davanje kamate strogo zabranjeno i tako dalje. E, pitanje je, znači čovjek je dobio ljude na sporu i treba da e, imaju zatezne kamate. U ovakvim slučajevima, e, znači čovjek ako se ne radi o bankama, ako se radi o privatnim licima ili čak o državi, čovjek će takve stvari ostaviti, neće u osnovi uzimati, neće ih potraživati. Osim da se zaista desi da ga država e, ili sistem u kojem on živi natjera da to mora sve u paketu zajedno uzeti. Tada će uzeti sve u paketu i onaj dio koji je odvojen kao zatezne kamate, to će dati u dobrotvorni svrhe. Ali ako on to može izbjeći, primjer rad nekada se desi da čovjek e, dobije spor protiv države, protiv budžeta, nakon toga dobije i zatazne kamate. On u osnovi ne treba da naplaćuje, ne, treba nikako da to uzima iz budžeta. Za razliku kada su pare bile na banci, pa, pa, nam banka dadne neke kamate. Mi ako te pare ostavimo, kome smo i ostavili? Ostavili smo i banci, kamatnom sistemu. Tada mi jačamo kamatni sistem. Tada ćemo mi to uzeti i dati negdje u dobrotvorni svrhe. Ali ako su to u pitanju pojedinci, ako je to u pitanju država, tada mi to od njih nećemo ni tražiti ako možemo to mi izbjeći. Ali ako se to mora uplatiti u paketu, onda insan jednostavno nema druge varijanti. Imamo jedan zikr Onaj poznati zikr da je poslanik ali ratu sam kazao dvije riječi lahke na jeziku e, teške na vagi, drage milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala, subhanallah ve bihamdi, e, da li postoji neki određen broj koliko puta taj zikr možemo u toku dana kazati? E, znači treba da znate da u, islamu postoji dvije vrste zikrova. Imamo zikrove koji su ograničeni, precizirani i imamo zikrove koji su e, otvorenog tipa. Ovaj zikr nije ograničen. Što znači čovjek u toku dana što više može govoriti, to je bolji. Pa čovjek znači ovaj zikr konkretno kada je u pitanju Allahu poslanik kaže dvije riječi, drage su milostivom Allahu, teške su na vagi, a lake su za izgovor. Subhanallahi ve bihamdi, subhanallahi l'azim. Nije rekao Boži poslanik recite stotinu puta, 50, 10, 7, ne. Što znači što ih više izgovaramo, to je bolje. Jer je to koji zikr koji nije ograničen. Dok imamo zikrove koji Boži poslanik ograničuje insan najbolje da ih se pridržava i da ih govori onoliko koliko je, koliko je kazano, kao 33 puta, 10 puta i tako dalje. <clears throat> Imamo jedan e, pitanje, odnosno to je odgovor e, čovjek kada ima kao došaptavanja od svog šetana koji se zove karin, e, pa kako to liječiti? Na jednoj internet, internet stranci spomenuto je da čovjek treba da uči određene ajeti surje kaf i kao to će mu pomoći. Da li je to validan način? Ono što je meni poznato, ove stvari se ne mogu govoriti osim vahjom i objavom. Nije mi poznato da postoje hadisi u kojima je Boži poslanik Ali Selatu selam borbu protiv e, šetana koji je znači neprestano od zinsana, preporučio učenje ajeta i sure Qaf. E, kaže jedan brat, u mjestu u kojem ja živim, kaže imam, kada uči Fatihu četvrti ajet, potpuno ne izgovara kako treba. Uči skroj, on je čak napisao transkripciju, prouči nešto skroz drugo. Ne uči, znači četvrti ajet Fatihe ne uči nikako e, onako kako treba da se uči. Pa pitanje da li klanjati za takvom osobom. U svakom slučaju, e, čudno je tu, ali se može desiti. Ja sam lično slušao pitanje E, kada jedna e, osoba e, postavljala pitanje šehovima učinjacima u Saudijskoj Arabiji gdje kaže da je godinama, godinama, sad sam zaboravio, ali 20-30 godina je klanjala fatihu, klanjala je namaz bez jednog ajeta u fatihi pa je jedne prilike klanjala teraviju negdje u haremu i onda je shvatila da ona uči fatihu bez jednog ajeta. Tako da može se desiti da insan nauči fatihu neispravno, ali ono što je interesantno da tog insana niko ne ispravi i da mu niko ne ukaže na tu stvar. Ja smatram da u ovakvim situacijama treba prvo početi znači e, posavjetovati tu osobu da mu se kaže da to je neispravno što radi. Donijet mu Kur'an, donijet mu znači knjige koje potvrđuju, e, snimiti ako treba njegov kiraj da mu se dokaže da neispravno uči. Ako to ne utječi na njega, onda treba se požaliti neko ko je nadležan, znači to, ko, je nadređeni toj osobi da mu se kaže taj insan predvodni nas u namazu. Fatiha je sastavni dio namaza, temeljni dio. Allah poslani kaže la salate illa bi umil kitab. Nema namaza ako se neispravno prouči Fatiha. Čak islamski učenjaci kažu oni teštidi koji u arapskom jeziku znači dupli harf. Ako se ne izgovori namaz može biti neispravan. Tako da samo ko izostavimo jedan peštid, poduplani harf, islamski učinjaci to smatraju razlogom da je namaz neispravan. Kako ako neko izostavlja cijeli ajet? Pa znači čovjek treba prvo da počne da posavjetuje tog insana. Ako ne prihvati, da se žali nekome koji je iznad njega. Ako vidi da to ne pije vode, Allah najbolje zna e, na kraju nije ispravno klanjati za takvom osobom. <clears throat> Imamo jedan hadis koji zabilježi imam termizija, da insan koji prouči određenu dovu, da vas sad ne umaramo tom dovom, spomenuto je na kraju da ćemo mu uzvišeni Allah upisati 4 milijuna sevapa. Hadis je ovaj zaista u termizinoj zbirci hadisa. Na nekim internet stranicama je i proširen, ali je e, ovaj hadis, znači danas sam e, provjeravao njegovu vjerodostojnost, hadis je izuzetno, izuzetno slab i po njemu se ne može raditi. Svakako ova dova koja je zabilježena, nema smetnje da je čovjek uči, ona je ispravna, njeno značenje je lijepo, ali ne možemo odgovorno tvrditi da onaj ko prouči tu dovu, da će mu biti upisan 4 milijuna sevapa, jer je to izrečeno u hadisu koji je daif, ali žestoko daif. Islamski učenjaci vodili su velike rasprave da li se može raditi i postupati po daif hadisu. Pa je određen broj učenjaka poput imama Buharije i drugih velikim hadisa kazao po daif hadisu se nikako ne može raditi ni u akidi, ni u fikhu, ni u poticanju na dobra djela. Bio je određen broj učenjaka koji su kazali može se raditi po daif hadisu kada su u pitanju posticanja na dobra djela. Ali oni su postavili uvjet da taj hadis nije žestoko slab. Ovaj hadis, kao što kaže šeh Salih Muneđid u odgovoru na to pitanje, a pozvao se na velike učenjake umeta, ovaj hadis je žestoko, žestoko slab i nije ispravno ga pripisivati Božim poslaniku, alihi salatu wasalam. <clears throat> Pitanje, čovjek kaže imam li pravo da ostavim hiljadu maraka u prodavnici i da onda u toku sedmice i mjeseca ulazim u tu prodavnicu i uzimam šta hoću i onda kad dođe do hiljadu maraka da oni meni kažu eh dobro je sad si ispunio kvotu, nemaš više uplaćeno ništa. Da li je to ispravno? Ispravno je, nema nikakve smetnje zato što u islamu čovjek e, kada kupuje nešto može da dadne pare unaprijed, može da dadne pare e, zajedno sa kupovinom i može da plati naknadno. U ovom slučaju kada je u pitanju znači prodavnica mi možemo dati pare i nakon toga uzimati šta hoćemo iz prodavnice tokom sedmice i mjeseca. Možemo, odemo standardno što svi ljudi rade, uzmu namjernice i na kasu platimo. imamo treću varijantu da uzmemo, oni tamo zapišu svesku i to naknadno platimo. Sve dok u toj robi nema ništa znači e, što je vezano za kamatu, odnosno zlato i srebro, e, kada mora biti plaćanje iz ruke u ruku. Ali kada su u pitanju prodavnice, one te artikle i ne prodaju, tako da sve tri varijante su dozvoljne. Dozvoljno da čovjek plati, dadni novac i onda u toku sedmice i mjeseca i godine dana uzima artikle dok ne dođe dok, te kvoti. Dozvoljeno da uzmemo artikle i odmah ih platimo i dozvoljeno da uzmemo artikle i da ih platimo naknadno. Sve tri ove verzije su po islamu dozvoljne. <clears throat> Jedan brat nam se također žalio da je bio na džumi pa da, da je imao e, neku muku koju nije mogao izdržati i sad već ima fobiju od toga kad god ode na džumu ima problema. Opet se vraćamo na isti odgovor. Znači e, u islamu nema drugog načina liječenja osim medicine psihijatar, psiholog i imamo učenje rjuki. Pa kada insan osjeti da ima neki problema, pokušat će znači, na, oba ove, e, na ova dva načina da se liječi i kod doktora, a isto tako na ispravan način učinje ruki. <clears throat> Jedno pitanje, e, kako prepoznati literaturu šija? Literaturu šija e, možemo prepoznati na nekoliko načina. Možemo i prepoznati na način da su to organizacije e, koje forsiraju e, šitska ubjeđenja i oni svakako izdaju svoje knjige i dok vidimo da je knjigu izdala određena e, fondacija, odmah tu knjigu znači bacamo, ne treba je nikako uzimati jer oni jednostavno na indirektan način dosta puta ubrizgavaju otrov u ono što objavljuju. Jer jednostavno oni ne mogu javno objaviti sve što želi, pa onda indirektno ubacuju stvari koje čovjek treba da bude oprezan, oprezan, zato je to bolje u startu izbjegati. Pa znači imate određene fondacije kako u Bosni, tako i u arapskom svijetu. Dok vidite da je to fondacija ta i ta, nemamo šta više, zna se da oni pro, e, pozivaju šizmu, e, odbacujemo. Isto tako e, autor, ako vidimo da je to poznati autor e, znači kojeg oni e, forsiraju, kojeg oni citiraju, kojeg oni voli, nećemo to prihvatiti i tako dalje. U svakom slučaju to su možda dva načina, a možda postoji i drugi način. <clears throat> Postoje i oni e, neke metode da čovjek, uglavnom u njih većinom počinju knjige ljubav prema Ehlul Bejtu i tako dalje. Znači dok vidite da se sve kruži oko Hasana i, i tako dalje, E, odnosno Huseina, ako vidite da sve kruži neprestano oko Huseina, ako kruži o Ehlul Bejta i tako dalje, odmah znači to su neki e, upitnici e, zbog kojih bi čovjek trebao da razmisli o toj literaturi. <clears throat> Jedan brat nam se javio, našao je prsten na jednom parkingu, pa kako da se ponaša. U svakom slučaju, E, šta god da čovjek nađe potpada pod e, opći propis nađenih stvari. Pogotovo ovaj brat nam je spomenuo da taj prstin vrijedi nekih 30, 40 e, između 30 i 35 hiljada američkih dolara. Uf, ja nisam ovu riječ hiljada ni vidio. U svakom slučaju, <laughs> mislio sam da se radi o 35 ili 30 američkih dolara. U svakom slučaju čovjek u islamu kada nađe određenu stvar, E, obaveza mu je godinu dana da razglašava. Svakako neće kazati našao sam prsten u kojem e, toliko je vrijedan, svakako već će znači, hajde da kažemo, indirektno napisati, razglasiti da li putem radija, da li na, mjestu gdje je našao, tako što će zalijepiti znači, obavještenje ljudima koji imaju tu svoje radnje, da im kaže ako vam neko bude dolazio koji izgubio nešto vrijedno, dajte mu moj broj mobitela, neka me kontaktira. Znači obaveza insanu godinu dana e, u granicama svoje mogućnosti da to razglašava. Znači, da li će on negdje, znači ako ima neka oglasna tabla ili ljudi koji imaju radnje, podijeliti im svoje vizitke i kazati našao sam nešto vrijedno, ne govoreći o čemu se radi ni koliko je vrijedno. Našao sam nešto vrijedno, ako neko bude pitao, ako neko bude dolazio, znači e, dajte mu moj broj telefona. Ako se javi u toku godine, treba precizno da opiši e, ono što je izgubljeno. U ovom slučaju prvo mora da kaže da je to prstin. Nakon toga da kaže takav je, toliko vrijedi, sve da spomeni. A ako spominje precizan opis, čovjek će mu to dati. Ako ne spomene precizno, neće mu dati svakako. Godina dana kada prođe, čovjek ima pravo da to uzme sebi i da to koristi. Ali mora znači zapisati e, osobine, e, svojstva onoga što je našao. Ako bi nekad u budućnosti taj čovjek došao i ponovo to zatražio, njemu je dužnost da mu to ponovo vrati. Ali nakon godinu dana ima pravo da to on koristi e, znači sebi. saljevanje stravi u islamu i to je zadnje pitanje E, u islamu, rekli smo, postoji dva načina e, liječenja. Imamo medicinski način liječenja, imamo učenje ruke, e, saljevanje stravi ili strahi, kako je ko već zove, ne potpada ni pod jedan od ove, dvije metode, neispravno je. Koliki je to grijeh, shodno onome koliko će insan na tom putu počiniti neispravnih stvari. Nerijetko se dešava da prilikom saljevanja stravi ljudi ulazi u gaib, govori ono što nije, lažu ljudima. U osnovi, znači, nije ispravno liječenje saljevanjem stravi. Molim Allah Đelšan da nas učiti na putu istini, molim ga Subhanahu wa ta'ala da nam bude milostin na sudnjem danu. Na kraju Subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedun la ilaha ila, ila, ila,